Još ovaj put Put już ne čuju Još ovaj put Sarajevo Sarajevo Kristal usjećanja Sarajevo Od blata i snega Izbriši mi inje za očiju i čela Izađi iz mene It's alright food Who's listening to you? It's alright food Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo zgodna je ova Ekaterina Velika. Ti ako ne znaš šta ćeš da pustiš, pusti slobodno Ekaterinu Veliku. Zgodna je Katarina Velika jer su ponovo sagradili most između Beograda i Sarajeva. 42. kupek po redu bavit će se isključivo Sarajevom i onim šta se ne mogu da kažem i onim što se dešavalo pre 20 godina, nego nekim stvarima koje će se tek dešavati u Sarajevu, a posvećeno je početcima četvrogodišnje opsade grada. Najavio sam u ovom kupeku Suadu, Kupekić. Bože moj. Da, najavio sam priču o virtualnom muzeju Suada Kapić fama kolekcija, mm, nešto što će 5. aprila u Sarajevu biti, mogu da kažem, otvoreno, odnosno prvi put prikazano, a muzej koji će za početak biti samo virtualni, nadamo se bi mogao biti otvoren možda za jedno, dve, tri godine. EKV je zgodna, zašto? Odnosno su zgodni zato što smo i prošlom kupeku imali kao gošću Draganu Kanjevac pričali smo o filmu o Sonji Savić. Film se zove Sonja i prikazan je na otvaranju ovogodišnjeg Beogradskog festivala kratkometražnog i dokumentarnog filma. Prikazan je čak dva puta zbog velikog interesovanja, a oni koji se slučajno zateknu u Beogradu baš tog 5. aprila sad ne znam tačno u koliko sati, ali ponovo u Domu omladine će priliku još jedan put ili prvi put, s obzirom da vjerujem da većina nije stigla da pogleda taj dan na otvaranju, ponovo da pogleda zapravo film Sonja. E, kao što rekoh, Sarajevo danas kao light motiv, Sarajevo danas kao tema e, 40 i drugog kupeka, to će biti u svakom smislu i što se tiče same priče, a negde i muzički. Ovaj kupek će i muzički biti možda malo mekši nego inače zna da bude. Odlučio sam da na taj način barem malo ukažem poštovanje i pažnju na ono što se u nedelju desilo u Novom Sadu kad je šest mladih ljudi zbog nečijeg nemara izgubilo život. Mi nastavljamo kupek sa letu štukama, grad bez boja. Kiša je padala, stajali smo, mokri do kože. Ti si me pitala može li još Rekoh da može Magla se spustila I svuda jastuci od smoga Ti si me pitala jesmo li sami Imali Boga Jer ima tamo negdje jedan grad Gdje kiše dane broje Gdje niko više se opere ceste i blijeda lica Kad utihne tišina i počne pjesma ptica Ima tamo negdje jedan grad Gdje kiše da can find my trees when I Večera se dakle bavimo kulturom sećanja. Kulturom sećanja na grad koji je četiri godine bio pod opsadom, kulturom sećanja nad jednog građanina Sarajeva koji je poginuo za te četiri godine. Bavimo se muzejima, konkretno muzejom opsade grada Sarajeva, što će u četvrtak 5. aprila u 9 sati biti i predstavljeno svima koji budu u tom gradu. Projekat koji su zajedno uradili Fama produkcija Slade Kapić, MES, inicijativa Mladi za ljudska prava iz BiH i obrazovanje gradi BiH. Ukratko da vam objasnim u čemu se zapravo radi. Muzej opsade Sarajeva kao ideja nastao u opkoljenom Sarajevu, od kada traju entuzijazam i uporna borba tima okupljenog oko fama produkcije za njegovu realizaciju. Sve što je prikupljeno, snimljeno, na razne načine dokumentovano i sačuvano iz perioda od 1992. do 1996. godine, te u prvim godina nakon rata, ovekovečeno je kroz brojna pojedinačna iskustva i sumirano u takozvanu govornu istoriju. Sve to slušat ćete malo više od Suade Kapić. A pre nego što poslušamo Suadu, ja sam odlučio da vam pustim jedno kratko predstavljanje sa sajta famacollection.org Mislim da nema potrebe da vam spelujem, a, jer ćete na tom sajtu od 6. aprila moći da vidite kako će izgledati taj virtualni muzej opsade grada. Fama Collection, virtualni muzej opsada Sarajeva. Fama Collection kao najveća nezavisna multimedijalna kolekcija na temu opsade Sarajeva kroz virtualni muzej lansira novi način učenja i spoznaje o fenomenu najduže opsade u ljudskoj istoriji. Enciklopedija. Opsada Sarajeva. Mapa. Raspad Jugoslavije. Kronologija. Pad Jugoslavije. さだサラエワ Kronologija opsada Sarajeva objavljena istorija. 1400 svjedočenja. Sarajevo Life magazine. za preživljavanje. 3000 vizualnih dokumenata. Ankete opstanak. 5000 anketa. sporazum, mapa pregovora. kuća opstanka opsada Sarajeva. Stupajući u interakciju, posjetilac kuće opstanka mapira hronologiju događaja, istražuje uzroke i posljedice, svjedoči o životu i smrti u gradu pod opsadom. U 130 tematskih kontejnera smješteni su dokazi koji pokazuju grad ne kao žrtvu, nego kao mjesto gdje je duh pobjedio teror. Blokada

noise. Zima u Sarajevu. Grijanje. Zološki vrt. cultura. Ničija zemlja. Djeca. Biblioteke. Prijevoz Snajper Umjetnost stanovanje. Tramvaj. Pašta za preživljavanje. Prelaženje ulice. сформирован антиснайперский тим. Vožnja oko grada. Bolnice. Praznici. Praznici. Sport. Raskrsnica. Strah. Zabave. Zabave nevidljivi neprijatelj. Deblokiranje. Radost, velika. Konzorci, Fama, MES, Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu i inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini omogućit će da pozitivni transfer znanja mapira kulturu sjećanja i fenomen opstanka kao edukacijski model 21. vijeka. Pokrovitelj projekta Grad Sarajevo. Šta sve e, obuhvata muzej opsade? Evo ovako, um, prvo je važno opet naravno da spomenem da onaj cijeli projekat koji je rađen od 90, kraj 90. do 2010. Što je znači već tad bilo maltene 20 godina, a mi smo ga odlučili nazvati Fama kolekcija kao takav staviti na internet, na jedan web sajt koji ima jedan ogroman kapacitet, digitalizovan, interaktivan, da užiš na njega, čitaš enciklopediju, gledaš filmove, gledaš interaktivnu mapu. Dakle, sve što smo uradili u 20 godina, na interaktivni način, ima pristup, regija, svijet, svi zajedno, znači mogu da istražuju, dostupan je. Konačno mi imamo kolekciju dostupnu za sve. To je vrlo bitno reći. Mhm. Onda smo odlučili, pošto je to kao finalna stvar, a ti mene stalno pitaš je li to konačno finalno, to je vrlo jednostavno da imamo stalnu postavku koja možda nema najsretnije ime, zove se Muzej opsade, umijeće življenja, 92-96, mhm. fama kolekta. To sam ti sad onako ti govorim kao bukvar, prosto jednostavno, znači da taj naš pa, posljednja, posljednji kako bi rekla, potez je da, da sve to naše ogromno znanje, banku znanje u jednom događaju koji ima svoje uzroke i posljedice, ima okvir u kome se događa, a esen tog znanja je u stvari znanje o ljudskoj prirodi. Mhm. I o tome na koji način je čovjek i njegova reakcija na, na život u katastrofi, zapravo život poslije katastrofe ili život u stalnoj katastrofi. Znači, jedan potpuno promijenjen način života, gubitak civilizacije poznate za 500.000 ljudi na jednom mjestu. I možemo reći prosto da je to mogao biti jedan veliki eksperiment. Kako čovjek radi na toj situaciji? Znači, mi imamo ogroman, uh, ogromno istraživanje na tu temu, pa smo, na primjer, pitali 5.000 građana Sarajeva iz različitih dijelova grada, istih 32 pitanja, da smo pitanje digitalizovali i ti kad pitaš baš izum tokom to tokom četiri godine, ti dobiješ 5000 odgovora. I kada ih pročitaš odjedno, ti dobiješ jedan strahovit, jedan uvid u to šta ljudski um i ljudska priroda mogu da urade u odsustvu, u svega. Mm Mene je to uvijek fasciniralo od momenta kad sam odlučila da ostanem obsadi do, do danas. Šta smo u stvari sposobni, kako naš kapacitet naše inteligencije funkcioniše 90%, a ne samo 10% uobičajeno, da bi savladao savladao, da preživiš nezamislivo. To je već, ja mislim, ta moja kombinacija tim je već dovoljno bila jaka da mi izdržimo svih 20 godina i da sada konačno napravimo jedan transfer znanja za druge. Tako da, da mi ćemo da gradimo tu zgradu. Ona mhm. ima devet spratova, šest je pod zemljom tri gore. Ona ima tri dijela različita. Prvo je iskustvo sa 60 tematskih boksova, poslije je znači znanje koje dajemo amfiteatru kroz digitalne biblioteke, predavamo, onda ima arhivska soba o dokumentovanim dokumentima. Znači cijeli taj prostor, ako ga sad već zovemo muzej, on je u stvari spomenut ljudskoj prirodi. U mjeću i sada, pošto da ste već napravili idejni projekt i dobili smo prostor u centru grada, koji je za sada kao neka vrsta parka. Zapravo, to bi morao da postane živi organizam. Taj cijeli prostor treba biti živi organizam razmene svih kultura i mogućnosti opstanka u 21. vijeku. Znači, ne samo da mi imamo jedno permanentno znanje, zapravo, kako bi se rekao, nešto što je bilo je kao permanentno izloženo u tim tematskim boksovima. Ali mi imamo mogućnost da se tom esencijom znanja i sa filozofijom opstanka življenju poslije katastrofe ili u katastrofi tom svjetlu uvid e, znanja o tome i uvjerenje da čovjek može preživjeti najstrašnije situacije. A sad kad se desila prije godinu dana Fukushima, Japan i tsunami zemljotres, što mhm. e, mi tamo imali survival guide kao promociju, jel, survival guide iz obsede, oni su počeli da ponovo čitaju knjigu sa tim da steknu neka znanja koja će im trebati. Najviše na mentalnom opstanku. Znači da ono što mi znamo treba da bude razmijenjeno sa ljudima koji su ili doživjeli ili nadam se da neće doživjeti urbane katastrofe uzrokovane prirodom ili čovjekom. Tako da znači taj jedan ogroman dio tog muzeja ili a, centra istraživačkog, kako ga god možemo zvati, ili banke znanja će služiti za aktivnu razmijenu I želimo da uključimo što više ljudi u intelektualaca, sam mislilaca, profesora. Na primjer, na krovu muzeja će biti bašte. Faraon preživio takozvana od zakona preživljavanja je svoja sobstvena bašta. Mhm. Znači, da različite kulture svijeta, od Argentine do Ekvadora. Također mogu da imaju, to se može smjenjivati, to nije stalna postavka bašta, svako ima različite veće i povrće. Znači da, da udarom, ono, kao to je neka vrsta workshopa. Sve oni koji dolaze, studenti, učenici, mediji, korporacije, opični turisti, kako god, oni će imati totalan uvijek. Dakle, ono što želim reći da bi to bilo, to je sigurno živi organizam. Znači, muze uvijek vežemo za nešto što je bilo prošlo mrtvo, a mi ćemo ga totalno aktivirati. Zato što ta znanja korespondiraju sa sadašnjicama modernim vremenima u potpunosti, čak i taj rodski bio zapravo i teroristički napad, dakle, jel, ovih štajkera i granata, što se već gledamo u svijetu. I znači, kao da je Sarajevo medijski ovako e, strašno pokriveno u i godine bilo izazvalo mnoge lude umove da pomisle da to isto mogu raditi na raznim dijelovima svijeta, što su i radili i što radili. Šta je činjenica, mi smo bili okruženi nevidljivim neprijateljima, a teroristi su nevidljivi ti sa njima ništa ne možeš, ti stalno me... Znači i na tom nivou taj muzej banka znanja. Znam tačno kako da sada ti još osnovno bolje objasnim, je ovoga, strašno važno to znači. Znači svi veliki gradovi. Bilo nas imao prirodnu katastrofu, New York imao terorizam, Madrid imao terorizam, London ima terorizam, Turska, Istanbul je poplavio za dva sata pod Znači, i sad kako se čovjek u tim uslovima ponaša? A mi smo bio četiri godine izloženi različitim vrstama sofisticiranog i brutalnog terora. Znači, i to je sve u ovom našem ogromnom arhivskom kapacitetu zabilježeno na način da vi imate obične ljude građane koji su tih 5000 ljudi koji su izgledali od nevjerovatnosti. Znači, na primjer, imali smo pozitivno i negativno čovjek. U istoj zgradi, u istoj zgradi četiri godine su živjela dva čovjek. Jedan je stalo govorio da od mogu naravno i on mi kaže ja sam dobro živio, sad imao sam baštu, razmjenjivao sam cigarete za brašno šećer, imao sam one kokoške jaja, imao sam, moje, moje dječe su vozila bicikle iz je struju, Znači, ja sad mogu reći da u tim okolnostima moja porodica je mogla ponekad da gleda televiziju također i da smo imali osnovu. A ovaj negativni je odlučio da ne prizna tu situaciju i da neće s njom suoči i on žive u području. Svi njegovi odgovori na naše né, pitanje su ja ne, neću, ne mogu, ne znam, ne zanima me. Mi ne znamo da li je taj čovjek danas živ, ne možemo znati. eto divanom isto tako pratim. Ovaj, ali hoću reći znači da, da materijal koji imamo, znači te pakete, te hiljada govore, se hortivno čovjeku samom, dakle on može odlučiti da neće da se suoči sa situacijom, ne prihvati, onda je on dobro. Ili ovaj drugi koji od ničega napravi jedan vrlo solidan život za sebe i svoju porodicu. Dakle, odgovor je bio jako duga. Hoću reći da mi smo, stav, mi smo radili mnogo mnogo projekata sam radila, stalno je dosta upotreba toga svega što imam. sad sam ja zadovoljna iz cijeli tim s kojim sam radila ovolike godine zato što postavljajući virtualni znači na internet, posle petu na primer, konačno stavljamo na internet. Ona nije limitirana printanim izdanjima, enciklopedijama, bilo čega. I zapravo medij interneta nam sada daje savršenu mogućnost. Da vi kada ukucate tak biografija oral history, ljudi koji govore svoje iskustva. E, posebnih lokacija na mapi gdje se ta da mogu pronaći značaj vode i tako dalje. Znači da u stvari e, konačno stavljamo u potrebu, a sam muzej izgradnje na nekog objekta je bila savršena, tako mislimo i drugi, za one ljude koji dolaze u Sarajevo iz raznih razloga i naprosto namjerno da istražuju i tada njima dajemo kompletno od iskustva da prođu kroz to iskustvo, koristimo tehnologijama 21. vijeka i koristit ćemo se. I zapravo ono sad što imamo kao promociju 5. aprila je trigger mapping, to je Znači mi pokušavamo da iznakljamo muzej trodimenzionalno na jednu originalnu lokaciju. Znači sad ga ne možemo otvoriti, a možemo vam pokazati kako to izgledalo. Znači, spojite teorije zbog vijeka sa našim bazičnim znanjima je se za ta savršena metoda da to približimo na polno damo na upotrebu regiji i cijelom svijetu. Jedno tehničko pitanje, koliko ja to razumem, meni to da bi ja to recimo najplastičnije i najdomalnije objasnio, otprilike govorimo o muzeju koji tek treba da bude sagrađen. Govorimo o jednom objektu koji bi mogao da se uporedi sa ovim takozvanim 5D bioskopima gde ti daju dakle i vizualne projekcije u 3D varijanti plus uz sve to ti dodatno a, negde manipuliše sa tvojim čurima. dakle osjetilom njuha ne znam ja pogleda e, uha ili čega već. Da se sam Potpuno su pravo jer upravo je to mogućnost ovog vremena. Znači, nama je potpuno jasno da gledao danas, posebno mlade generacije, oni imaju potpuno drugi pristup korištenju, gledanju informacije, uzimanju, konzumiranju umjetnosti, čitanju, medijima. Dakle, pošto je to već tako, nekako mi se čini da mi dobro osjećamo medije, onda je mogućnost koja nam se nudi u svemu što si opisao upravo takva. Znači, da bi mi u dijelu velikom koji je najveći bio muzeja, to je iskustvo, jel? Sa tim tematskim boksovima i sa tunelima između toga, između sa tunelima prolazima. Zapravo imamo savršenu mogućnost da vam dokažem, pokažemo ono šta znači živjeti u takvim uslovima. Znači moramo na neki način te uslove omogućiti da i on prođe kroz ne mislim u smislu terorističkih napada na posjetioce, nego da lekcije. Kad negdje čak i holograme, kroz interaktivne mape i kroz bazične stvari. Znači mi ćemo da izgradimo ponovo repliku bazične peći, ali napravljene od recikliranih elemenata, što su ljudske ruke napravljene. A istovremeno je u sudaru sa, tridime, sa trodimenzionalnim prikazivanjima arhivskog čak materijala. I što kažeš sa mirisom, okusom, dinamikom svjetljima. Jer, na primjer, ako je filozofija muzeja, a jeste filozofija obstanka što imamo kao dokaze u izjavama svih tih građana s kojima smo pričali, a i moje sobstvene iskustvo, da je očekivamo. očekivano. To je bilo pravilo obstanka. Znači, ti iz svoga uma moraš da izbrišeš sve što si do tada znao, Nemaš predubeđenja, predrasude, ništa. I ti se suočavaš samo s tim neočekivano, neočekivano. Znači, mi u tom dijelu iskustva u muzeju moramo posjetiocu dokazati upravo tu osnovnu premisu da ti možeš ostati u tim uslovima. Na taj način, na primjer, ako je geografija prostora izgleda sagrađen i tako, u jednom momentu, zahvaljujući mogu već kako se to kaže tehnološki, 3D mapiranju i projekcijama to organizirano, mi totalno izmenimo geografiju prostora. Znači, to nikada od sveta ne izračekivati šta će se dogoditi. Znači, umjesto 60 boksova na jedan put potpuno zgradu koju nikad tu ne bi očekivali, koja je virtualna, ne mora ne postoji. Mhm. Na taj a, sa mnogo takvih, mi zato dokazujemo filozofiju opstanka na osnovu tih tehnoloških zakonom Trumpa, kad sam ja iz Opće došla, iz Opće 94. Ono su mene odmah pitali šta mislim od što je bilo onako, a tek sam došla do čitavstva. Ja kažem i vratila se onda. Ja kažem da je spaža zakon opstanka. A vi nju tek istražujete, nije već živimo, što je bilo potpuno tačno. Jer u slušanom gradu, jer to što si mogao da napraviš je da sve iz početka složiš. I jedan od građana u svim kako je rekao, reciklaža je na namjene predmetima. I to je savršena cijela. I zapravo cijeli muzej zapravo i sve što mi gradimo u njemu je otakljeno od malog od reciklaža, znači od objekta samog. E, šta je reciklirani materijal, mi to isto istražuje tim arhitektonski na koji način se sada prave objekti koji služe za preživljavanje, na koji način će biti kafej u tom muzeju. Znači ništa nije slučajno. Mi jednostavno upotrebljavamo sve na način na koji je bila ta filozofija značajna za nas, a se ispostavlja na to osnova 21. vijeka također. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera su tada živjeli u Sarajevu bili, e, ako govorimo o tome, zapravo nekoliko koraka ispred sveta, a opet sa druge strane su dotakli gotovo samo dno u odnosu zapravo na ono što se dešavalo, pre svega govorimo o to nekom ljudskom dnu i odnosu jedne strane naspram one druge u opkoljenom gradu. Dve krajnosti u, u jedno, u jedno A, a to jeste zašto ja jesam fascinirana 20 godina tom temom. Upravo zato. Znači, u, ne, ne možda na dnu, nego na, u samom paklu. Smo živjeli u srcu tame čet, četiri pune godine. Mhm. je svaki čovjek pojedinačno, dobro osim ovih koji su odustali, nisu htjeli, izmislio svoj način opstanka i stvorio za sebe, porodicu i za druge jednu novu civilizaciju. Znači, samo ako postoji nada da postoji zlatna linija koja nije to život koji je sad raskošan, on je bazičan, ali je kreativan. Tako da znači sam um, mi smo sve izgubili, hardware je srušen, a ostao software. Software koji je u stvari um ljudski. On je pružio mogućnost, naravno pod uslovom da se čovjek oslobodi od straha. strahu ne može da ima otvoren um, jednako taj um ne razmišlja praktično i onako kako treba. Tako da ja mislim da ta senzacija koja je stvorena, ona je zaista dokaz o snazi ljudskog uma i ljudske prirode. I zbog toga je ovaj, to za mene strašno značajno i zaista će taj muzej imati u stvari, to mu je osnovna odredba. Da taj pozitivni transfer znanja, znači sa dna, iz pakla života, svaku od nas pojedinačno. Jer mi svi možemo da ispričamo taj dio pakla, da a ja se trudim da zapravo iz tog pakla izvedu ono što je postojalo, što tačno nije to izmišljeno, tu pobjedu čovjeka. Tako da ja mislim da građani Sarajeva su pobjedili tu situaciju. Jer smo je mi savladali. kako misliš, danas kad nestane voda, niko od nas ne voli ni tri sata da bude bez vode, a živjeli smo četiri godine bez vode. Znači, to je samo smo razlaženi, ne želimo sad više da se ponovno upuštamo u to kako ćemo mi sad to izdržati a kad si dugi rok negdje stavljen u jednu situaciju i dokažeš da to može, da ti možeš sebi da to obezbediš, samo naravno sve u drugim količinama. I šta je još dobro? E, dobro je to da su se izgubili viškovi, znači ljudi se više nisu bavili nepotrebnih stvari. Nego samo ono što je stvarno i potrebno. Znači niko nije niti mogao da jede ono čega nema, ja A ti shvataš da ti ne treba mnogo. Znači ti nemaš da odeš jer ti neko uskraćuje. To je strašno i to je teroristički čin. Mhm. A s druge strane si ti shvatio da u stvari sve pitanje želja da ti dobiješ još nešto da pojedeš. A u stvari ti treba jedan mali dio toga i da imaš energiju. To je isto dokaz. No šta je još bilo? Bilo je zanimljivo da su nestale neke bolesti hronične kod ljudi i da smo uglavnom bili zdravi. Ja sam uvijek patila od migrena, doslovce kad je počelo opsada, to kad nije došlo do deblokade, ja više nikad nisam imala migrena. Kad je deblokada napravljena, nastavlja. Migrena se vrati. Znači nije to samo moje iskustvo. znači, sam organizam se reorganizuje na jedan pametan način. I zapravo ostaviti ono što ti treba, a sve drugo vidiš možda samo dio razvaženosti čovjeka. Da, o tome, o ćemo, o tom segmentu ćemo malo više pričati kasnije kada izađemo iz tog ratnog perioda. A, ti si spominjala li tu kolekciju u, u, koju ste 2000. godine napravili 2000. je li tako? E, mi smo počeli 1990. decembar, a ona je završila 2010. Znači, e, za, oprosti, 1990. Ne govorimo o onom kompletu u obsadi Sarajeva. Sviš, on je pak, pak. on je završen, uh, da, kao paket je završen 2007. Evo I tu je um, poprilično objašnjeno dobro e, šta se zapravo dešavalo u gradu i kako su i kako su građani funkcionisali te četiri godine opsade i jedna od stvari koja je zaista e, fascinantna bila je ta kultura ne samo kultura življenja u tom nekom bazičnom smislu opstanka nego i kultura kao hrana za dušu Sjećamo se Sarajevskog ratnog teatra, e, Sarajevski filmski festival je pokrenut u ratu i to su stvari koje su davale isto tako nadu u životu. A, dakle, naravno, mislim, ja, ja ću reći iz svog ličnog iskustva. Bio, znači, juni 1992. to je, opsada je tek počela, možeš reći. A, ja sam skupila jednu grupu ljudi i odlučila, nemoj me sad pitati za motive, jer se ne mogu sjetiti Samo znam da smo se u jednom momentu našli u onom domu izvjeđača koji je bio jedino bezbedno mjesto, ne znam zašto je bio takav, ali je bilo. I tu smo se dogovorili da mi u tom prostoru izgradimo od recikliranog, znači sušenog materijala, kompletnu bosansku kuću. I ona je izgrađena. Mi smo izgradili za jedno tri nedelje. Mhm. Ona je bila u svojoj prirodnoj veličini, jer to je zapravo bio dokaz nas desetak je to uradilo sa profesionalnim čovjekom koji je to znao da izradi, ali mi smo pravili razne detalje to To je zapravo već tada je bilo jasno da mi ima, da je to neka vrsta otpora i mentalnog opstanka, jer ti zapravo moraš sve da daš razlog što ti jesi u tim okolnostima i da ih nekako prebazi da ne misliš na Znači kultura za ljude i umjetnosti činoviti, pisanje knjiga, pravljenja izložbe, snimanja filmova, pravljenja predstava, jedan sasvim drugi način nego normalno vrijeme, je proizvao jednu ogromnu kreativnost. Ne samo kod onih koji se bavili umjetnošću, nego i kod običnih ljudi, jer oni su isto morali da nešto pomude svoje djece pa su režirali predstave Romeo i Julija u Haustoru. Tako da ta djeca, pošto ne smije izlaziti napolje opasno, onda su oni ima pravili predstavu Haustoru u podrumu u te kod i na primjer djeca su igrala Roma i Juri i tako dalje. Znači, ne samo kreativnost je bila u svem, zato ja kažem prednik za opstanak i to je bila kreacija. Mhm. A već ovi činovi koji su poznati kao pogrešni, znači i oni nisu bili samo rezervisani za ljude koji su, kojima je to profesija nego za sve. I dobro, šta se, šta se u tom periodu zapravo sve dešavalo? Ja koliko sam video uh, i primetio zapravo u, tom kompletu glumci su dolazili i igrali su predstave iako po nekoliko dana zapravo ništa nisu jeli. Zapravo i nije bilo bitno, bitan toliki opstanak fizički jer su izbjegavali u istom tom trenutku i metke od snajpera, bilo je bitno doći na tu pozornicu koja je u tom trenutku zaista, ali u onom najbukvalnijem smislu značila život. Pa, ako bi, šta je to značilo? To znači, ako nećeš da, da, da imitiraš normalan život, ti u stvari si gotov. Ti ćeš početi da se bojiš, prestaćeš da izlaziš i ništa nećeš uraditi od onih aktivnosti koje moraš da uradiš da bi egzistencijalno ostalo. Tako da, znači, šta je bio prvi plan? Prvi plan je bio mentalni obstav. Znači, nemaš straha i živiš normalno. Ako tvoje dijete ima rođendan, ti ćeš napraviti rođendan. Sad, kako ćeš napraviti? Šta će biti priređeno za taj rođendan? Ko će doći? Da će dijete imati poklon? Da li je poklon čaša vode? Da li je e, e, jaja u prahu? Znači, sasvim jedan drugi red vrijednosti. Mhm. To nije bilo važno. Važno je sebe održati u toj kondiciji da ti prkosiš strahu i smrti. A jedina suprotnost strahu i smrti je sloboda i život. I na taj, a kako je život je u toj aktivnosti. Znači, ja sada idem na filmski festival i moram da pređem osam snajperskih mjesta, da uradim to i to, da i ja to izvedem gledam film i vraćam se na isti način. Tako da, e, sad i ja kada ovo sve pričam, i uvijek mi je bilo, ja se uvijek zaprepastim da je to stvarno bilo tako bilo je. I onda možemo potpuno mirno posmatrati, zapravo mirno, ali ja takve znake kreacije i pokušaja življenja vidim sada u Japanu definitivno. I uopšte, ljudi zaista pokušavaju da ostane ljudi i da svoj maksimal kreativnost i inteligenciju zvuku napolje. A ne postaju zli. Barem ne na ovaj dugi rok. E sve stvari. I mislim da ono što je Sarajevo uradio, što se desilo, vjerovatno bi se u tim okolnostima dešavali u drugim. Tako da ja mislim da je sve to priča o umu i ljudskoj prirodi univerzalnoj. Zato je važno da ovaj muzej ima svoju univerzalnu vrijednost. Još jedno tehničko pitanje. Reci mi, e, da li je ta ideja zapravo o, o, o gradnji muzeja, možda ne u ovom obliku, ali uopšte prva neka ideja o, upravljanju muzeja, opsade počela pre tačno 20 godina, odnosno na prve dane opsade ili ti je to palo na pamet tek nakon što su završili sukovi, nakon što je pa ne, ja mislim, ne mogu reći da, da sam ja sada u junu mjesecu 92. kad smo izgradili Bosničku kuću koja je na neki način preteča ovoga danas o čemu pričam. Meni je tada već bilo jasno, ova esencija znanja je meni već u tim prvim mjesecima bila jasna, ali naravno ne istražena i razrađena. Tako da kako je vrijeme odmicalo, kako su stvari dešavale, kako je sta, to trebalo sve da se uradi jedno po jedno. Ja nisam tako slijedila. Ja sam se uvijek vraćala tom da bi to trebalo, onda od to. Znači, čini mi se da je sad konačno, bez, um, ovaj muzej se ne može napraviti bez kolektivne energije. Znači, on mora imati jedan apsolutnu potrebu vremena ne samo ovdje u gradu, nego univerzalno, pošto je razlog to je univerzalni. Nije on sad da mi napravimo građanima Sarajeva samo da oni imaju taj objekat, jer onda, mislim, neće moći tako dugo da, da funkcioniše. Ja imam osjećaj da je konačno vrijeme u svijetu, upravo cijeli svijet živi u strahu. Imaju različite strahove na različitim mjestima u cijelom svijetu. Svi se boje nečega i taj strah i to treba prelaziti pokušati naravno. nekako mi to jesmo uradili. Sada e, već mnogo ljudi istražuje temu ostanka u svijetu i bave se tim upravo sve što ja sada govorim. Ništa to sada nije više tako nepoznato. Ja čitam nove analize, eseje i su oni baš sve to nazvali kao sloboda od straha u tom smislu, neočekivano, očekivano. Ali jako su vrijedni, jako. Znači da se stvorilo to, ta kondicija vremena da tu razmjena za tim znanjem postoji da bojim se cijeli svijet više neće živjeti tako niti mirno, niti u i bezbjedno u bilo kom obliku i da ovo što smo mi već prošli je sada izaziva potrebu da se to razmijenuje. Mi smo nakon rata, barem što se Sarajeva tiče, a možemo pričati o nekim drugim mjestima koje su imali slične iskustva, što će se možda desiti u Japanu, mada ipak je reč o drugačijem mentalitetu ljudi, pa nisam siguran, e, došli u situaciju da je taj strah koji zapravo nije postojao za, za vreme četiri godine opsade nekako izmilio na površinu ljudi, ali taj strah nije bio strah od sada ne znam smrti, od toga da li ćete pogoditi neki snajper, E, nego se pojavio taj strah od dalje, nekog nastavka nastavka života i ta atmosfera kreativna u svakom smislu se počela polako gubiti. Da. Pa, znaš što, ja se nekako osjećam odgovorno samo za taj period i da cijela ta filozofija i ta banka znanja se i tako graniči a moram reći da, za vrijeme mojih studija režije u Beogradu se sjećam da smo jako mnogo obrađivali period ruske avantgarde, Uh-huh. Mhm. Gdje se nešto slično dogodilo, gdje je jedno vrijeme donelo strahovitu kreativnost i slobodu, koja je poslije završila u najstrašnijem stanju Znači, zapravo ona se srušila i ta kreativnost je prosto nestala, prešla u neke podzemne variacije i tako dalje, a ta jedna neopisana sloboda i provava kreativnosti je išla u drugom smjeru, mislim, totalitarnom sistemu, što nije slučaj ovdje, mislim, na taj način, ali je vrijeme izazvalo tu vrstu provale kreacije inteligencije, zapravo sloboda je učinila da nikoga nije stiv ništa i da svi mogu sve. I nisu ljudi bavili svojim profesijama, nego svakom se profesiji, ne možeš biti doktor, naravno, a možda radiš neke druge stvari. Čudo su oni učinili u svojim privatnim životima i u nekim pametnima stvarima koje nisu prije, a onda, znaš, kad se to sve završi i kad se počne vraćati se u građansku normalu i kad se dobijaju neki okvir i društva ponovo, to društvo, znači stavljeno okvire u različite nivoje, pa počinje zarađivanje, pa plate, pa karijere. To ponovo vraća čovjeka u jedan sistem koji ne dozvoljava takvu slobodu i nema potrebe za takvom straću. Na taj način mislim da, da to se dogodilo zapravo, da vraćanje u te stavlja u određene limite i okove i onda ideš u tom smjeru.

kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ima, ima jedna, jedna rečenica koja mi je ostala urezana kad sam bio tu, jeli, kad je bila desetogodišnjica Dejtonskog, sporazuma, kada mi je čovjek rekao da Sarajevo danas vodi bitku možda važniju nego što je vodio bitku pod granatama. Mislim pre svega bitku onu o gradu sa velikim G. Pa šta, ne znam sad da su to bitke u pitanju, jer ja ne vidim neke grupe koje u različite bitke. Mhm. Ne mogu to reći, tako da bilo bi onda, ja bih trebala da kažem, postoji jedna grupa ljudi protiv druge grupe ljudi, pa sad one se bore za ovaj i onaj princip. Zapravo ja vidim jedno potpuno odsustvo vizije. Total, mislim, generalno. Ono što se vidi i što se meni čini je da vizije nema i da se na taj način stvari ne formiraju, a s druge strane, ono što je obećavajuće je, ja mislim, zaista mlada generacija. Da ne ima toliko talenata koji se pojavljuju, koji su odrasli teška vremena i rođena neka u ratu, neka poslije, da oni e, prosto su nekako brže živjeli od e, nas prethodnih generacija brže sve saznavali da možda ta količina istorije i tema se u njima složila na drugi način i ja mislim, dakle, šta je moje mišljenje, da ja ne bi govorila o tim bitkama i grupama jer to ne vidim, uopšte ne mislim da to tako postoji, ali da vidim nadu i obećanje kao što se vidi u cijelom tom periodu da ja uvijek nekako, pomijela da karakter, tražim ono pozitivnu jednu liniju koja se može izvući, čini mi se da su to ovi ljudi ne samo u Sarajevo, nego u cijelom regionu. Ja stvarno mislim da je ovo jedan rast, jedna superiorna generacija koja i zna što hoće koja je ozbiljnija od onih prethodnih, a mislim da su vrlo talentovani. I prije svega dostupna im je tehnologija koja im pruža neograničene mogućnosti. Dok vi pričamo, ja gledam ovu tvoju figuru na, na ovom ekranu i mislim kako zaista dopušta tehnologija sve da uradiš. Da sve što nisi sanjao nekad prije, sad možeš da izvedeš. E to koriste. I mislim da, je tu nada ne samo za Sarajevo, nego za region i uopšte njima. E, sad kad pričamo o, o, o tom čitavom projektu muzeja, e, jedno pitanje koje bi se moglo zapravo primijeniti, odnosno priupitati se svuda okolo nas, a to je činjenica da si se primila jednoga posla koji bi možda negdje u opisu zadataka trebalo da bude na gradskim vlastima. I zapravo se non stop dešava da se nevladin sektor civilne inicijative prihvataju posla koji je u opisu poslova institucija koje su tu zapravo da to rade. Ja moram prvo da kažem da pa mi nismo nevladin sektor da smo mi fama multimedijalna kompanija od početka, znači nikada da smo profitni, a što nismo bili profitni to je stvar opredeljenja, znači što mhm. svi naši proizvodi su završili kao donacija. To je već pitanje teme. Nije bila naša namjera kad smo osnovali famu 90. da budemo da se bavimo ovim temama, nego smo mislili da ćemo biti jedna velika medijska kompanija. Znači moram da napravim razliku jer mislim da i mentalni sport ljudi koji rade za privatne kompanije i misle tako ili za nevladni sektor ili javne ustanove potpuno različit, barem u našim uslovima. Znači, e, ja govorim isključivo o privatnoj inicijativi moje i od onih i o onim koji su sarađivali s nama. Tako da, ja mislim da samo takve inicijative, to su ovako slobodne inicijative ljudi koji razmišljaju ispred drugih koji vide stvari kakve jesu i žele da ih vide i drugi. To je nekako bila naša priča. Tek u posljednje dvije godine na projektu Srebrenica i sada kada smo se opredijelili da muzej je konzorci od javnih ustanova, što je od eh, ovoga nevladnog sektora inicijativa BIH i od eh, udruženja građana što mhm. je obrazovanje gradi BIH i FAME koji smo privatna kompanija to je jedan dobar spoj. I mislim da, sad kad si me već pitao da li je to stvar grada ili institucija, u regiji naše, naši ministri kulture i naši gradovi, ja mislim, nemaju vizu. Opet isto, odsustvo potpunog e, promišljanja kako živi grad 21. vijeka. Znači, kada bi tako neko razmišljao, a eto sreću mi razmišljamo, zato što privatna inicijativa i privatni slobodni mislilac može da razmišlja da sebe postavi u svijet i da vidi šta je danas uopšte kulturni turizam, šta je danas istorija, šta je danas odnos prema visokoj tehnologiji, šta je danas odnos prema mišljenju, kako ćemo formirati nove trendove, kako očavamo promjene u svijetu. Ja mislim da to stvarno ne može da promišlja grad i ne mogu promišljati kulturne institucije. Nemamo mi ministra kulture kao što je bio Andrej Malrov pa ja se slažem sa tobom da ne mogu, ali pitanje je da li bi trebale. Pa sad nemam pojma, mi sad, na primjer, u ovoj situaciji e, ovoga našeg projekta, grad Sarajevo je nas pokrovitelj. Mhm. Ali, i svi gradovi, ne samo ovdje, gradovi su postali strašno siromašni. Finansijski oni ne mogu da obezbede ni svoje funkcionisanje, a kamoli još da pokriju viziju. Pa znamo da su piramide nastale i sva velika djela nastaju od moćnika koji ih naručuju. Znači, osustvo novca također u ovom gradu i regiji je ozbiljan problem za velike projekte. Znači, mi dok pravimo ovu strategiju stvaranja muzeja, mi istovremeno razmišljamo kako ćemo ga održavati, jer nećemo da ga otvorimo i zatvorimo sutra. Znači mi razmišljamo totalno novom ekonomskom konceptu održivosti jedne institucije kao što je ova iz kulturi i edukacije istovremeno. A da ona ima i atrakciju koja će biti atraktivna a, turistima, običnim ljudima koji dođu u grad. Znači to je jedan potpuno nova formula. To ne mogu institucije i birokracija na taj način da promišljaju. Slažem se, a to pitanje je posebno bitno pogotovo kada se zna da se u Sarajevu muzeji zatvaraju. Tako e, Desilo se to u isto vrijeme kada smo mi rekli da ćemo mi da gradimo. Naravno, mi to pratimo i znamo što, ali pazi, treba reći da institucije u regiji, opet da kažem ne samo u Sarajevu, kao što znamo, u bivšem sistemu su bile na budžetima ozbiljnim jedne stabilne države, mm to bilo sve uređeno na taj način. Ljudi nisu ni imali potrebu da razmišljaju kreativno i da opstanu na svojim sobstvenim nogama. Tako da se desilo da ove institucije prosto nisu stigle da promijene korak. Da ono da ne može biti na budžetu jer nema novca. A kako sada da iz tog sistema izađu i da naprave kraću samoodržavanje? A to ipak mora biti vezano za zakon. E sad mi upravo promišljamo, gledamo šta se dogodilo i promišljamo mi kao potpuno samostalna samostalno Zašto bi neko došao u ovaj muzej On mora, znači da mi želimo da ljudi koji dođu, da na kartama i na ono što oni mogu da kupe, obezbede samo održivost muzeja. A to je stvarno jedna strategija vrijedna e, visokog, e, kako bi rekla, visoko rangiranih ekonomista 21. Slažem se. Znači, ovo stvarno nije samo projekt, on je od filozofije do ekonomije. I ja zato kažem da to samo mogu slobodni mislioci i privatna inicijativa u saradnji sa ovog puta u konzorciju imamo stvarno dobar taj skop da dakle, promišljaju zajedno potpuno novi model. Ja ne kažem da što oni uspjeti u tome. Ja samo kad kažem šta je naša vizija. Koliko se e, taj pobjednički, dakle, pa i mentalitet, odnosno i ono što vi želite da pokažete, si sa tim stavom žrtve koji se non stop nameće posebno bošnjačkom narodu? A znaš šta, mi u cijelom našem projektu imamo jedan vrlo ozbiljan okvir, politički vojni okvir raspada Jugoslavije i mhm. imena ratova koji još nisu dati, kao što znamo. I do momenta dok se ne bude znao malo ime tog rata, koji se sastoji iz četiri dijela, vrlo je teško razgovarati o tome da li se to zove sukob, da li se zove agresija, da li se zove građanski rat i ko je bio žrtva, ko je bio pobjednik. To je na tom planu i na tom nivou. Mi imamo određeni, a, određene metode i dijelove projekta koji tu stvar osvjetljavaju. Mi kao projekat inače nikada ne formiramo zaključke unaprijedne, nego ponavljamo to uporno, stavljamo činjenice na uvid, govornu istoriju, dokumentovane dokumente. Pa će oni će se tim baviti moći da istražuju taj vrlo važan dio, jel tako? Mhm. Znači, da kada sve to posmatramo u tom sklopu i kada bude sve jasno šta se tačno dogodilo s temom uzroka i posljedica, e, bit će vrlo jasno e, tako i dokazano što sudski što u istoriji, ko su bili pobjednici, ko su žrtve pobjednika sigurno nije bilo. A ja isključivo govorim na tom jednom filozofskom planu o pobjedi građana Sarajeva, znači filozofskom mentalnom, što mi svi kao pojedinci koji smo smrtni, moramo smatrati pobjedom. Jer znači imamo teške i lake periode, ovo je bio ekstremno, neopisivo težak. Znači kad se stavljamo u takvu situaciju, ona se rijetko može preživjeti, jel? igra sreće i lutrije ili ne znam čega, ali ti možeš od toga napraviti <clears throat> stvarno pobjedu. Na taj način ja mislimo Znači ako razgovaramo o tome da li smo šta status žrtve, to se također mogu i tako posmatrati. Na primjer, mi kao porod smo izgubili sve što smo imali. apsolutno, to nikad nismo uspjeli da povratimo. Nikada više taj status. Dok su moji brati i moja snaga nisu čak uspjeli ni radni status da povrate Inženjer saobraćaja ona, on inženjer hemije, nikad više nisu dobili ta mjesta, jer su mjesta na kojima su oni radili i te su fabrike srušene, to više nikad nije postojalo. Oni se nisu vratili u svoje profesije ni u svoje prave živote. Mm -hmm. Znači, ako tako gleda pojedinačno, svako od nas kaže šta je izgubio, sasvim sigurno smo ako se žrtva tako zove. Ali ja sad kažem, kada odmaknemo od toga, pa jeste tako bilo, a šta ti uradiš sa tim statusom, gdje si dalje došao? Pa šta si uradio dalje od toga, e to zovem pobjedom. Mhm. E sad, za razliku od, od, od toga, e, vi ste uradili jednu fenomenalnu stvar, odnosno mapiranje i same srebrenice gde se baš nije moglo pričati o pobjedi koji je bio jedan onako poprilično kako da kažem sumoran, u stvari ne znam ni kako uopšte da se da se izrazim ovaj deo i vašeg posla, ali zapravo jedan vrlo, vrlo značajan deo koji ste uradili, a to je samo mapiranje i genocida u Srebrenici. Da, ja sam neki dan me neko pitao o tome baš, vi ste radili kažu, novinar Srebrenicu i radili ste opsadu. I ja mogu ovako to je ogromna razlika. Ja sam i živjela opsadu. E, Prolazeći kroz dokumente jedini bio način da se naprave, da se mapira genocid, mehanizam genocida Srebrenice je bio da se istražuju dokumenti i govorna istorija preživjeli. Mhm. Ja samo mogu reći, tamo je bio plan da niko ne preživi. I tako se i dogodilo. Znači tu nema, ta priča je srce tame i o njoj treba samo govoriti na način arhiviranja onog što se dogodilo i ono što je nama bilo potrebno je da pokušamo istražiti univerzalni mehanizam genocida. Na koji način je ispostavilo se da on uvijek isto funkcioniše. I god se u svijetu u istoriji dogodilo, on je u svojim fazama bio isti. U svojim namjerama strategiji kraju je bio potrebno. Znači, Srebrenica je jedna stvar koja se samo može tako, ali Sarajevo je trajalo četiri godine i ono je imalo svakodnevni niz mogućnosti da ljudi prežive ili ne. Znači, potpuno druga vrsta bila agresije na, građane u Srebrenici i u Sarajevu. Na taj način a dva projekta i tretirana i ja mislim ja sam iskoristila svoje znanje u stvarima da, da radimo Srebrenicu, ali jako je mnogo trebalo mentalno opredeljenja i načina rada da se uopšte taj projekat može izvesti. Tako da, a, ono što je bio ovoliki dugogodišnji rad na opsadi je ipak bio ta nada za čovečanstvo. Mhm. Da se moglo suprotstaviti toj brutalnoj, brutalnom dijelu ljudske prirode napada na pokretne mete što su bili građani Sarajeva i ukidanje bilo čega za opstanak što su voda, hrana, transport, život uopšte ali smo mi pokazali mogućnost da može i protiv toga da se stoji. U Srebrenici te nemogućnosti nije bilo. Da, nažalost. Tamo nije bilo nikakve mogućnosti. Nikakve. Bez potpuno. znam e, ovaj, komplet, dakle muzej opsade i, zapravo obuhvata i jedan e, deo koji se ne tiče, barem ne neposredno, samog rata, odnosno obuhvata i deo pre nego što je krenula opsada i pre nego što je krenuo rat na teritoriji Bosne i Hercegovine. Da li se varam, jesam li u pravu? Ne, sam muzej, ja, nisam sigurna, sasvim sigurno ću zapravo imati jedan dio koji će govoriti o okviru cijelog događanja, mhm. znači 91. 99. A dakle, bez toga mm, nije, nije to sve kompletno, mislim, jer ne možeš staviti izolovan jedan događaj, on je bio jedan dio cijelog velikog događaja. Na taj način taj okvir raspada Jugoslavije će svakako postojati i vjerovatno kroz interaktivnu mapu, našu mapu pad Jugoslavije vidio. Mhm. Ona će biti na taj način i svakako tretirana u tom dijelu živog organizma muzeja kao jedan niz predavanja i istraživanja. Malo prije smo govorili o tvoja tri projekta koja ti radiš, koja su fantastične teme, koje sve oslikavaju te periode i potrebu da se o njima govori zna mnogo u različitim temama, mjestima i temama. Znači, sasvim sigurno da jedan dio, a to je taj predavački stvaranje jednog novog vrste predavanja i učenja o stvarima, će biti posveđen posvećen rastavu Jugoslavije njegovog Znači u tom dijelu koji se zove znanje će se informirati najvjerojatnije vremenom. To sada mi želimo da će biti, nadajmo se, nova vrsta predavanja, predmeta, ljudi koji gostuju da govore o tome. kažem ti, sad sam čula od tebe redne, tri teme i nikad ne znam šta je u stvari najbolji način kako se može objasniti jedno vrijeme. Tako da sigurno će biti dio. Da, dobro, ali sve zajedno se može svesti pod jedan zajednički nazivnik, a to je kultura sećanja, koja ne mogu da kažem da je ovde, Bog zna koliko popularna i uopšte izražene. Pa ne znam, mislim, ja, da, ja mislim da je, ljudi možda i ne znaju da im je to potrebno. Mm-hmm. se teško živi, puno stvari se naslagalo, to je odavno završeno. I na taj način oni prosto žive svoje živote ponovo i oni su kriveni slojevima svog brige o samim sebi. Međutim, ukoliko ne postoje a, ovakvi projekti cijelom regionu, mislim u svijetu uopšte. Šta će onda postojati? Tako da na taj način mislim da se prva može probuditi interes za tim. Mi ćemo sve učiniti da tako bude. Ali ona svakako, sve to što mi gradimo, hoćemo mora biti maksimalno zanimljivo. Danas ljudi neće, a da, da njemu to nije privlačeno, na neki način, da uđe unutra i da prođe kroz sve to i da dobije nešto što, što nije ni znao da mu treba. Šta je ovih ostalih godina prethodnih pre te 20. godišnjice i nakon toga da li ćemo opet čekati ne znam ja neku punu godišnjicu da se na takav način e, napravi neki spomen žrtvama ja mislim da evo ovo što samo vrijeme pričamo projekat kao što ovaj muzej on je za sljedeći 99 godina mhm. Znači mi nismo nešto razmišljali da ovo sad radimo za 20 godina. Kako se desilo? Da mi sad imamo taj prvi veliki dio završen koji je ta virtualna kolekcija na kojoj se radilo godinu i pol dana. Dakle, ono, naš e, promocija tog dana je stavljanje takve kolekcije na internet što je stvarno bio danas veliki potreb. A istovremeno mi označavamo znači kraj jednog perioda i otvaramo novi sa tim pokušali da kroz mapiranje to pokažemo kako će taj budući muzej izgledati. Znači, naš projekat se odnosi na stvarno daleku budućnost i što se nas tiče, naš prilog tome odgovoru na tvoje pitanje, da li će biti nešto i sutra poslije 6. aprila, mi zaista radimo na tome da je to za stalno. Ono što radimo ima ozbiljne konsekvence i ozbiljne namjere i da to dugo traje. Tako da ako je to odgovor da mislim da jeste. Sve ovo što se drugo dešava i što su određene manifestacije, one treba da budu takve na, godišnjice. To nije samo kod nas, to je svuda. Ali su pravu jer tim takvim ravnoteže mora biti u nečem permanentnom, jel? Znači ti si to postavio kao što holokaust muzej zauvijek. Tako je, tako je. Tematski muzeji su zauvijek, znači neki ljudi se bave trenutnim stvarima neki dugoročni. Tako da ja mislim da sve to treba da bude i kogod može da na neki način doprinese, to je dobro. Koliko su ti, sad kad si već spomenula muzeje holokausta, e, te institucije zapravo negde možda bile i, i, i vodilja kao ovome što će 5. aprila biti predstavljeno? Pa nisu, nisu uopšte. Na način, e, ako misliš na koncept e, funkcionisanja i tako mhm. zato što ja mislim da su događaji svuda različiti, kao što mi ne možemo da primenimo ni model istine i pomirenja iz Južne Afrike, od tako, iz Ruande, niti oni od nas, zato što se sve potpuno razlikuje. Znači, za mene lično i za ljude koji su oko mene je bilo važno da pratimo naš materijal. Ono što mi znamo o toj temi je dakle, ona sama sebe pravi. Verujem mi, svi ovi projekti su napravljeni na neki način, ja sam slijedila njihov tok i svi koji smo radili tok tih projekata je pravio projekt. Tok našeg znanja zapravo. Tako da e, to znanje i ta potreba, ja mislim, će da naprave koncept budućeg muzeja. I potreba da budemo se svijetom jedno, mislim, i da razmjenjujemo ta univerzalna znanja i ogromna. E, holokaust je jedna velika drugačija priča i mislim da, ona može da korespondira sa Severicom. Mm-hmm. I da, da se tu negdje, sad što će se dešavati u Severici, kako će se taj memorialni centar tamo razvijati, to ja ne znam. Ali ovaj, po prirodi stvari ja zaista mislim da, da to obsade, jer mi napravili kronologiju obsade i svaki dan događanja na nekoliko nivoa koji, koji su se desiti. Tako da, kao li kako će. Na taj način se pravi cijeli projekat i vjerojatno i I zato mislim da on može biti taj živi organizam. Možda mi zapravo radimo jedan potpuno posljedan novi odnos. Dok ti ovo govorim, tako mi se Da, da, pa ja iz nekog, ajde, iskustva boravka u, Berlinu i obilaska tih memorialnih centara, e, iskreno da ti kažem, došao sam u situaciju da pričam o vašem muzeju u iako <laughs> nisam imao prilike da vidim, kao nekoj referentnoj tački i kao neka vrsta predloga i tim memorialnim centrima u Berlinu da to što oni imaju da pokažu, a zaista imaju jer Berlin je grad istorija, na isti takav način kako vi planirate postavite postave na internet ili na neku vrstu nosača koji neće nužno značiti i sam odlazak u grad Berlin da bi se ti upoznao sa njegovom istorijom. Da, ali nije ova naša kolekcija, nije virtualni muzej, ona je virtualna kolekcija toliko što postaje digitalna i interaktivna. I samim tim pristupna, i samim tim pristupačna svima. Tako, naravno, ali e, e, tačno ja ne znam zašto to nisu ljudi ovaj, na taj način razmišljali. Možda sad dolazi vrijeme samo tome, možda smo mi minutu ispred svih, pa sada kreni. Jer zaista, mislim, sam znaš, niko ne, svi šetamo internetu. Da, da, je jako važno, najđeš jedan veliki blok koji uđeš i sve si u njemu dobro. Ja moram da ti priznam da je tu meni bila jedna stvar vrlo zanimljiva, bar kad je Berlin u pitanju. Imao sam zaista osjećaj da oni nemaju namjeru da urade nešto slično tome, jer to prosto znači manji broj turista u samom gradu. Kad ja to banalizujem, ali mi tako to izgleda on će biti različito. Znači, ja što kažem, ovo je jedna kombinacija, ova virtualna kolekcija na internetu kombinacija Slažem se, naravno, Naravno, i teško ćeš ti moći, ono, vratit ćemo se na početak i na one 5D bioskope, jeli, i tu mogućnost, ja, znam da je različito, ali opet... Da, kad budeš, Aha. da budeš vidio ove ovaj 3D mapiranje, ovo, mislim, ono najviše govori, zapravo, to će najviše govoriti ova, ovo što prikazujemo da je uče. Mm Tako da je biblioteci koja će biti na internetu, koja je interaktivna, kad dodaš ovo, jednostavno će slika biti jasna. Kako taj, je i meni je vjerujem jasnija kada smo uradili ovo. To će se biti na internetu i ovaj meeting će također da bude postavljen. Naravno, on je u malom formatu drugačiji nego mi da ga stavimo na 10 metara plaza, jel? jer pravimo zapravo realnu veličinu tog objekta. Mhm pa da on može da otprilike korespondira sa prostorom. Tako da je to i jeste i različito i zapravo ne bi nikakve turiste izgubio. Ne znam kako to razmišljaju, zato što je to jedna vrsta od toga kad dođeš kao turista u jedan grad i želiš da uđeš u to iskustvo. Drugo je kad ulaziš kroz kompjuter. Ali dobro, to su oni, napravit će oni to, ne znam, sigurno će da se desi. Ne znam, ali sam siguran, ali sam siguran da ako nisu znali, sada znaju i za tu vašu ideju. Pa si što si rekao. <laughs> E, još jednu stvar hoću da te pitam, e, koja nije baš neposredno vezana za, za, za 5. april, e, a to je, verovatno si pratila, nedavno je nakon, ja ne znam koliko vremena, bila jedna razmena što ono, kulturnih stvaralaca, muzičara između Banja Luke i Sarajeva. To se posljednjih ne znam nija koliko godina zaista nije dešavalo, a ovo je jedan ohrabrujući korak. Koliko je to za tebe možda konačno jedno otvaranje dva grada, jedan nasuprot drugome koji nikako nisu na dva suprotna kontinenta, iako se nekad zaista čini tako jeste. A pa mislim, ono što je tačno da se vrlo malo čini na A to bez konkretnih akcija, događaja neće biti moguće. Što više kasnimo s tim, sve će krivo srasti. Da, bila sam na tom i to je organizovao MES u Sarajevu i tako da iako je to mali korak, on je značajan. Sad ja odmah ti mogu odgovoriti, ja samo zamišljam da mi, e, jer sa nama je ova inicijativa Mladi za ljudska prava upravo iz tog razloga, da se bavi mladim ljudima u regionu i na način na koji način mi njih možemo dovoditi kroz cijelo to iskustvo provući i da im omogućimo da im bude jako dobro u Sarajevo Znači, plan je otprilike da ekskurzije škola, sad to neće biti moguće baš na institucionalnom nivou, možemo, moramo vidjeti kako. Kako ćemo ih dovoditi ovdje, da oni stvarno uživaju u gradu i da posjetite taj muzej. Niko ih ni nešto neće pjerati, niko ih obavezivati, niko ih neće patiti. Ali da oni počnu polako da stječu znanja kojima, koja nisu imali. A da im pritom u ovom gradu bude jako dobro. To je također jedan od velikih naših planova šta ćemo uraditi upravo tako blizu sa tim gradom kao što je Banja Luka i ostali grad. Um, to je velika akcija. Svakako na ovim drugim planima, mnogo manje akcije, sigurno će se događati. To ne može ostati zatvoreno. Iz tvojih, iz tvojih reči u nečije uši, nadam se. Svada, <laughs> želim ti puno sreće ono, ono što je možda bitno da možda ti kažeš pre nego ja, e, to je web strana na kojoj će se moći pogledati i od kada će se moći vidjeti. E, pošto smo mi donijeli još jednu odluku sa svih o kojima smo pričali, to je način financiranja. Mhm. Da mi ne tražimo ni od jednog, e, ni od federacije, ni od kantona, ni od države nikakva sredstva. Zato što ne smijemo i nećemo da ugrožavamo druge institucije iz kulture. Znači, oni jedno preživljavaju i ne smijemo se ni pojaviti kao predator koji žele za sebe dio kolača koga nema. Znači sebe, sebe smo obavezali na potpuno opet na novu kreaciju. Znači mi strateški moramo smisliti kreativno finansiranje, koje upravo sada počinje. Znači sve zavisi od toga što se tiče produkcije toga šta sadržaja, koncepta, arhitekta, arhitekata, mi smo potpuno spremni ali što se tiče to kreativnog financiranja, znači to sada krećemo na način da sve ovo što sam govorila o ovim svim temama, oni sve tem, moraju tematiti novac koji treba stvoriti taj Znači mhm. to je zavisno od toga. Mi nekako mislimo da bi to mogao biti maj 2014. Mhm. Pa dobro, za razliku od nekih imate barem neki cilj. <laughs> koji je, koji jeste realno dohvatljiv. <laughs> to su za dve godine, tako da nadam se, nadam se da će zaista biti nešto od toga. Sama znaš da od mene možete da očekujete svu pomoć koju mogu ja da nekome <laughs> pružim. Eto. Pa, pa ti nam je pružaš već godinama i stvarno nas podržavaš ali bi ti rekla nešto, na primjer za pet april su predvideli kišu. Aha. A ovo mapiranje opet ne događaja. Znači mi smo bili sad u situaciji da razmislimo šta ćemo, ali kako kaže Dino u statičkoj on kaže pa nismo onda preživjeli opsadu da dozvolimo da nas kiša ome. Tako je. Da, to bi bio neki zaključak. kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. se da ste uživali slušajući su Adu Kupek i moju malenkost, kako bi rekli, u <clears throat> razgovoru o muzeju opsade, virtualnom muzeju koji će 5. aprila biti predstavljen 5. aprila u 21H u sarajevo Marin dvoru, na lokaciji gdje bi se muzej za koju godinu nadamo se trebalo i fizički nalaziti. A Biće brojnih manifestacija tih nekoliko dana u, u, u Sarajevu. Ja sam izdvojio možda još samo dve stvari. Jedna na isti taj dan e, bit će predstavljena antologija sarajevskih pisaca i, i pjesnika koji su pisali pod opstadom. To su Dževad Karahasan, Tvrtko Kulenović, Izet Sarajlić, Abdullah Dado Sidran i Marko Vešović. E, promocija antologije će se desiti u Historijskom muzeju BiH s početkom u 18h. A još jedna stvar koju bih želeo da najavim je sljedeći dan i poslušat ćemo pre nego što se i odjavimo o čemu se zapravo radi. 6. april 2012 ulica Maršala Tita. Sjećanje na 11.541 građanina Sarajeva, ubijenog tokom opsade. Sarajevska crvena linija. Tako je, Sarajevska crvena linija, u pozadini ste čuli jednu harmonikicu, to je Merima Ključo koju smo imali prilike da čujemo i u izvođenju Amire Medunjanin. A, Merima Ključo će između ostalog i učestvovati u programu e, koji se zove Sarajevska crvena linija, a radi se o tome da će od vešne vatre duž ulice maršala Tita biti postavljena 11.541 crvena stolica u 825 redova. Program koji će se održati na sceni kod Vječne vatre bit će sastavljen od poezije, muzičkih kompozicija, a će, kao što rekoh, Merima Ključo, e, Art Vivo, i tako dalje i tako dalje u sve to dakle sljedeći dan u svakom slučaju u 11.540 i jedna crvena stolica bit će poredane u crvenu kao u crvenu rijeku Sarajevsku crvenu liniju da inače od 11.540 i jednog građanina Sarajeva koji je poginuo. U toku te četiri opsade nalazi se i 640 i troje dece. 10 sati, odnosno 10 minuta do 10 sati, mi ćemo se pozdraviti. 42. kupek je gotov. Zatvorit ćemo ga slično kao što smo i počeli priču nije Katarina Velika, ali jesu letu štuke. Mi se čujemo sljedećeg utorka kada bi kupek trebao da bude u jednom malo drugačijem, da ne kažem, proletnom izdanju. na sekunda sačeka vijest što dolazi Sumnja se popela ušla u crveno Znao sam bit će u redu, otvorila si Windowse Kroz njih si pustila ga vrane, vrane odjednom Pokaži sve što osjećaš Ja ne razumijem sebe ni tebe Ni ostale ljude Previše pažnje posvećujem na izgled nevažnim stvarima Previše snova me splelo u mrežu I nema madute U ovom svijetu Od sebe prokletom svijetu Što poziva se na Božje Dok su uče mačeve nožine na ovoj divnoj planeti Što se brani i sveti i pravi pokrete grube Samo da pokaže zub prljaju dlanom Ženke i mužjaci uzdišu glasno dok mijenjaju strane Skalpeli režu ostatke intime i mijenjaju planove Polusvijet bira i kreira sumorne noći i dane U ovom svijetu, od sebe prokletom svijetu Što poziva se na Božje, dok sunče mačeve nožine Na ovoj divnoj planeti što se brani sveti i pravi pokrete grube samo da pokaže zlube u ovom svijetu Pod sebe propletom svijetu što poziva se na Božje dok sluče mačeve množine na ovoj divnoj planeti što se brani sveti i pravi pokrete grube samo da pokaže zlube sve što vrijedi with you.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 kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.